Profesionaltasuna eta egituratzeko laguntza ekartzen du aterbea elkarteak. Ala ere diakite kolektiboak abiatu lanean oinarritzen da. Ahera, osasuna, janaria, jauntziak eta garraioak dira lan arlo nagusiak. Laguntzaile edo bolondresen falta da gehienik agertzen mementu batzutan. Zedrik Pedoan aterbeako koordinatzailea. Effectivement, on constate qu'il y, y, a des moments euh, dans, la journée où euh, on, a, on, a, ce besoin-là. La nuit, effectivement, euh, il y, a, y, a moins de monde. Il y, a des, y a des besoins qui se font sentir. Donc, je pense que les, toutes les bonnes volontés sont, sont, sont bonnes à prendre pour nous, oui. Jada bolondres batzuari dira apairu beruak haien etxetik prestatzen, gero beroki gelarat eramaiteko, alde hortarik ere, eskukaldi handiago bat beharlitaikela itortzen du Cédric Pedoanek. L'Europa du matin, le petit déjeuner comme l'Europa du soir sont effectivement euh, le fruit euh, du travail des bénévoles, c'est-à-dire que euh, eh ben, nous invitons les, les personnes à, à, à, cuisiner, surtout pour le soir. Hein. Bestalde garraioetan jakinada Flixbus konpainiako gidariek migratzaileen paperak kontrolatzen dituztela, jarrera hori salatzen dute kolektibokoek, erranez denez, legez kanpokoa dela eta autobus gidariek ezin dutela olakorik egin, oztopo horrek leku arazoak ondorioztatzen dituela errandu aterbeako koordinatzaileak. Ça fait un engorgement parce que nous on est, on est limité en termes de, de nombre de personnes, ça nous contraint énormément puisque des personnes continuent à arriver, on n'arrive pas à en faire partir autant qu'on pourrait. Certains arrivent à, à embarquer mais d'autres non, donc de fait ça nous pose un problème, oui, et, euh, et, euh, euh, très grave problème. Jean-René Etxegara Ibaionako uzapesa igande aratxian ohartu da, arazo hortaz eta berak ere badela gaitzesten